Անգլիայի գավաթի խաղարկության 1:32-րդ եզրափակչում Մանչեսթեր Յունայթեդն ընդունեց Աստոն Վիլլային։ Գերմանացի Ռալֆ Ռանգնիկի գլխավորած թիմն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ Միակ գոլը արդեն 8-րդ րոպեին խփեց շոտլանդացի կիսապաշտպան Սկոտ Մակթոմինայը։ Մանչեսթեր Յունայթեդը դուրս եկավ 1:16-րդ եզրափակիչ։ Մադրիդի Ռեալը ժամանել է Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էլ Ռիադ։ Այս երկրում կանցկացվի Իսպանիայի սուպերգավաթի մրցաշարը Կիսայի զրափակիչն ու եզրափակիչը։ Իսպանացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմը այսօր անցկացվելի Կիսայի զրափակչում կմրցի գավաթակիր Բարսելոնայի հետ։ Եզրափակչի մյուս ուղեգիրը հունվարի 13-ին կվիճարկեն չեմպիոն Ատլետիկոն եւ Բիլբաոյի Ատլետիկա։ Եզրափակիչը տեղի կունենա հունվարի 16-ին։ Կիսապաշտպան Կինգսլի Կոմանը շուտով 3 տարվա պայմանագիր կկնքի Բավարիայի հետ։ Ֆրանսիայի հավաքականի 25-ամյա ֆուտբոլիստի աշխատավարձը Մյունխենյան ակումբում կրկնակի կբարձրանա, հայտնում է El Kuwaipa։ Կոմանը կդառնա Բավարիայի երրորդ ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստը Մանուել Նոյերից եւ Ռոբերտ Լևանդովսկուց հետո։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ այս պահին Կոմանը տարեկան 12 միլիոն եվրո է վաստակում։ Նրա գործող պայմանագիրը նախատեսված է մինչեւ 2023 թվականը։ Ֆուտբոլիստի ծառայություններով հետաքրքրված մրցակցած են Մանչեսթեր Սիթին, Չելսին եւ Փարի Սեն-Ժերմենը։ Բունդեսլիգայի ընթացիկ մրցաշրջանի 10 խաղում կոմանը 4 գոլի հեղինակ է դարձել։ Արսենալն ու Նյուքասլը հետաքրքրված են ՊՍԺ-ի կիսապաշտպան Ժորժինյո Վեյնալդումի ծառայություններով հաղորդում է Sky Sport-ը։ 31-ամյա հոլանդացին պայմանագրի ավարտից հետո լքել է Լիվերպուլը եւ 2021 թվականի ամռանն ազատ գործակալի կարգավիճակով տեղափոխվել Փարի Սեն-Ժերմեն։ Վեյնալդումը մշտական խաղային պրակտիկա ունի Փարիզյան ակումբում, ինչը կարող է բացաբար ազդել ֆուտբոլիստի 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունում ազգային հավաքականում խաղալու հեռանկարի վրա։ Վեյնալդումի նոր տրանսֆերը կարող է լինել կամ վարձակալ ակնկալություն կամ լիարժեք տեղափոխություն։ Թուրինի Յուվենտուսը ցանկանում է այս ամիս ձեռք բերել Սանկտ Պետերբուրգի հարձակվող Սերդար Ազմունին։ Ռուսական ակումբը իրանցի ֆուտբոլիստի տրանսֆերից ակնկալում է 20 միլիոն եվրո, հաղորդում է Tuto Juven։ Ազմունի պայմանագիրը Zenit-ի հետ նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Ֆրանսիական Լիոնն Ազմունի համար առաջարկել է 3 միլիոն եվրո, անգլիական Newcastle United-ը 6 միլիոն եվրո, անգլիական Newcastle United-ը 6 միլիոն եվրո, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ընթացիկ մրցաշրջանում 27-ամյա ֆուտբոլիստը Zenit-ի հետ բաց մասնակցել է 21 հանդիպման, խփել 10 գոլ, կատարել 4 գոլային փոխանցում։ Տրանսֆեր մարկը, Ազմունի տրանսֆերային արժեքը գնահատում է 25 միլիոն եվրո։ Ռուսաստանաբնակ Էլինա Ավանեսյանը դուրս եկավ թենիսի Ավստրալիայի բաց առաջնության որակավորման փուլի կիսաեզրափակիչ։ 19-ամյա թենիսիստուհին մրցել է Լիխտենշտայնի ներկայացուցիչ Կատինա ֆոն Դայհմանի հետ եւ առավելության հասել 6-2, 5-7, 6-3 հաշվով։ Մրցախաղը տևել է 2 ժամ 17 րոպե։ Որակավորման կիսաեզրափակում Էլինա Ավանեսյանի մրցակիցը կլինի ամերիկացի Գրեյս Մինի եւ ուկրաինացի Կատերինա Կոզլովի դիմակայության հաղթողը։